mladi su uh, u Hrvatskoj uh, jako ugrožena društvena skupinama kad nisu mala uh, nego su velika zbog niza problema koje počinju još od edukacijskog obrazovnog sustava pa nakon toga nejednakosti na tržištu rada, neimanja um, istih mogućnosti, ogromne također razlika u pristupu um, mladih i obrazovanju i uslugama vezano uz to gdje žive, dakle da li su u velikim gradovima ili su u ruralnim područjima i neko, neki generalni zaključak je zapravo da mladi u Hrvatskoj nemaju jednake mogućnosti sa starijima, nemaju niti između samih sebe. Znači velika je razlika između recimo Zagreba i male sredine poput Pakraca. Da, mislim to je djelomično i, za očekivati, naprosto u Zagrebu ima više sadržaja od obrazovnih, sportskih, izlazaka, veća je mogućnost zapošljavanja ili naprosto e, veća sredina, ali najveći problem je u svemu je što država ne radi dovoljno da na neki način izravna mogućnosti mladi da bi mogli koliko toliko jednako živjeti u svim prostorima Hrvatske. Naprosto nije poanta da se svi da, svi mladi iz Hrvatske dođu živjeti u Zagreb ili Split, Rijeku ili Osijek, dakle u te neke veće, veće sredine, nego bi morali imati mogućnost da mogu živjeti u sredinama u kojima jesu, u kojima odluče živjeti, a koje su manje. Pogotovo je to suludo dodatno u 21. stoljeću kojem ekonomija na koji način se mijenja, dobar dio stvari poslova se već radi i radit će se preko interneta, dakle da neće se morati živjeti direktno ovaj, u gradovima da bi se e, to radilo, ali država ne ulaže dovoljno novaca e, u takve stvari. E, što država, uopće može napraviti po ovom pitanju? Pa recimo za početak moglo bi uložiti više novaca u infrastrukturne projekte i povezanost prometnih između Zagreba Zagreba i sredina, Hrvatska nije velika zemlja. Kao što znamo, željeznička mreža nam je e, totalno u komi e, e, i u rasulu. Autobus, znači cijeli sistem javnog prijevoza nije podređen tome da, da postoji komunikacija između ruralne Hrvatske i, urbane Hrvatske i na taj način ne postoji, ne postoji